El motiu d'aquesta exposició és que l'any passat, el novembre de l'any passat, vam adquirir amb una subhasta de Zúric aquesta obra que es titula Salvador Dalí i Maruja Mayo, el cafè d'Orient de Madrid. Uh, hi ha un tercer personatge que no hem pogut identificar, Podria ser Pepín Bello, podria ser Rafael Barradas, podria ser un germà de la Maruja Mayo, però la veritat que amb altres obres de l'època no és un personatge identificable. Eh, presentem 23 obres sobre paper, aiguades, dibuix i, i tinta, 12 d'elles adquirides per la Fundació en diferents moments, i les altres eh, havien estat del propi Salvador Dalí. Totes se situen més o menys entre l'any 21 i 23, un Dalí molt jove, que té de 17 a 19 anys, un Dalí que eh, va a Madrid amb la seva germana i el pare, per entrar a l'Acadèmia de Belles Artes de San Fernando i s'està a la residència d'estudiantes i allà descobreix tot un altre món. Desco allà farà amistat amb el temps, amb Luis Buñuel, amb Federico García Lorca, un moment molt important per la trajectòria de tots tres artistes, i sobretot allà Dalí diu que descobreix eh, com anar de juerga Llavors, aquest Madrid nocturn és el que plasma a totes aquestes obres un Madrid de, de, de jazz, un Madrid de cinema, un Madrid de borratxos, un Madrid de músics al carrer, un Madrid de prostitutes, és un Madrid una mica idealitzat, una mica eh, poètic, amb molta influència en aquests moments del cubisme, del futurisme i també d'un artista que era Rafael Barradas, amb el qual es relaciona i que la influència en aquestes obres, per exemple en aquesta d'aquí, que hi ha diferents escenes amb una mateixa escena. Eh, són obres que es havien pogut veure la, la majoria a l'exposició que es va fer, que la Fundació també hi va participar, del Dalí Jove, que es va presentar a Londres, a Nova York, però també a Barcelona. Eh, és un Dalí més poc conegut i nosaltres l'hem volgut unir amb tota una sèrie d'autorretrats que té la Fundació també d'aquest període.